Trimana Joko berak ta yo apa aku. Ono wong ngitung dadak diurak-urak iki. E. Sing kene rek. <laughs> si, anu tudun tudun limomu limomu yo pinter ya sing mencu ya sing ditutuk ya. si, tudun loromu loromu Wah, iya si, tudun dengkulmu dengkulmu ya kagelem nakal ngene iku jenenge lho ri kon krungu ae ri kon panjak kon nutuk dengkul ya Nah, iya lah pisan-pisan. Cek tahu ketutuk, masuk nutuk terus, saya. Wah. Ya apalah. Kan apa muror ini? Panjak ngono minangka bojone Ludruk goblok. Oh, dadi iki bojo-bojoan ngono ta. Oh, bojo nyambut gawe. Oh, dadi nisor karo ndur padha ae. Ya, aku dicek imbang. Kondene lha apa karemu? Lah timbangane kan nutuk. Kamu lek apan ya melok ae. Ono usah tak tilap ta kon kok melok ae. Seneng kok anak kancane. Tandangnya angop pun. Kau ni cang hitung ah? Lo, yo iso. Yo, oh, saya panjang pun. Perlombaan hitung karon. Yo, tutun kalem kalem ni. Kalem kalem di kereta. Cing mentol atas sih. Yo, cing tutun. Cing cio, cing enam, cing luru lah ngono. Cing enam, enam, enam, enam. Ah, lima, lima, lima, lima. Dan lima. Oh, tadi sulah, sulah, sulah, sulah. Aduh, ngau. Hei eh, biasa, hei biasa. Ngepos ya? Iya pos. Pas apa? Pas janjit. <laughs> ya pas bulan Juli. Oh, Nenanenanane. Lho kaya sing dhisik biasa e kok iki. Ketangkok gempolegi utange nyala. Nek nyaur kok. Sing apa lho? Nyaur wedi ngerti ngerti. Apa nyaur kok lho? Eh, tak minangka anu ne itu. iku. Ha, dadi nuku lho. Yo lek dodo aja larang-larang rendem. Iya tak tuli sing murae kon iku kudu sing ojo utang. Dadi duwe kasi duwe yo. Tak kaya lah yo. Kalau tak telok kaya gak muni lah tak tahu kok melok muni dari kongen ngidul. Ayo, kencang lho. Iya. Amir Umar. Kok eh, Umar. Ayo Amir oh, Mbak Umar Itu Umar. Oh, lagi gawe dah kok. Amir Mbak.

kem ana elon rawi kala iya iya mayu ngetan anane aku mlayu ngetani aku peto mulana opo nyepepe awak kok kekeran anane aku kekeran turu yo tonga tong lon kene opo ya tiramu pangkondol anane kondol mari potongan kene opo bojomu kok ngambul kaca mung ngambul tak kunduli gemri kene opo tapi mutabare gak bari oh cepat sampe bojomu kapore kon tak kandhani ri anane bojoku pore sebab mari entok sapi lanang apa sebab pilo sapi Thank you. jomu kang mencureng anane bojoku mencureng kakak bojoku kepingin nyikat Sopo wangi Gak kuat

کو 归，今你该站起来。又拜神，得了根正教。 Oh, leren nyelentik-nyelentik takonmu kerepotan ri oleh ku golek sampe bingung lah apa golek aku golek aku ya apa sih iku lo golek pari Pariam. Oh. Oh, pariam lho. Golek <laughs> oh, parian ta. Iya, masih sak pinter-pinterane lek konteter terus ya dengkleri. Kok oh, ngene oh, oh lah nek padha dagel lek iso ta. Sopo <laughs> oh, dagelan? Kono kok ngawur. Kono iki aku iki mantune kawedanan. <laughs> Kok iso dagelan lho. Sopo sing tak dageli sik coba. Lah apa kan dageli apa? Ya wis sak donya iku lah kaset sewu ya. <laughs> Eh senian. Bisa nyambut gawe nyelek gotong royong kuat. Iya enak menen. Oh, enak konco siji kak. koyo konco tak jagat tak disiani. Eh <laughs> tangan dhewe. Kancane gak dikai panganan belas. Lho lah rendeng-rendeng gak dikai mangan kanca. Ya peok. Wah oh, ya aku deleng sumpahmu ta lho. Hmm. Sumpah ya apa? Saiki lho nek jaya katik rodok merengut tak suguhi. Tapi medaya buka lawang wis pringas-pringis. Wis kan sikuan belas. <laughs> Ya kamu maksud teng ini lho. Mergo gak urung iku mesti eh tunggale dek ingenane kae. Gonek. <laughs> Menusu perasaan iku. Sing guru sapa? Oh, menawa. Wis iki ratune dagelan iki. <laughs> hobi. Ngomong batik. Banyak cerita banyak nih, kak sampai ke paten pangan. Iya, hobi ya kau. Dulu ya. Iku tanggal di pagi di Noi Kirono, tanggal iki Kirono. Wingen ne, kulak kedondong nom <laughs> Safari dulu meru apa lo? Nek aku duwe kitab kada makna iki. Jenenge mendaya iku sing kira iki ono omah tak gak iku ono iki. Oh, dinane pacek wis seru kan. Lho yo. Tapi sabane bengkel terus saiki yo. Golek golek umur-umur sing wis rusak. Lombok nodol kilo. Umur saiki ngeber. Tekan dia. Yo, apa rong dino tak golek iku. Ono perlu tak? <laughs> Ono perlu. Eh, <laughs> Duro kriwan grojokan menika. Awakmu kena kerja. Lah anane doleki ana gawene rek. Ana apa sih? Coba kok sawangane Waduh, saiki petean barang <laughs> Yo iki jaket sepatu. Cara bian petean. <laughs> Mari potong. Mari potong. Lah ane bersih. Jangan jadi kemanten yo. Apa ngarep sih rek foto itu kok mburi koyo batok mengkuru. Iya wong jan tak kerik beling iki. sing darani potongan kadal menek. Kadal apa? Kadal menek. Betul iki gak ada menek tekek keplorot iki kan iki lebih rapi ya iya banyak buta war-war tas pegatan rapi <laughs> Oh, balen bae lo, balen. Sing rapi sing dhisik ngomongna aku, Dik. Mun nenten sepatu elek-elek. Nek <laughs> sing mantep kok sepatu elek-elek. Nah, iya. Ora jamur iki wis wedi dhewe aku atane. Ku nang nyatek, aku gak guyu loh. Lah apa? Soal ngene lho, aku sing tak jaluk tulung maneh sapa maneh nak kak saparian nek kon. Iya jujukane mesti rono to Iya terang-terangan ae. Lah dia wis gak anu gelek gelek ketatalan wis keso. Kala <laughs> bali jaluk tulung terus. Omonganmu malah mlakrakno wetane kali ngono iki. Terus yo bre. Ngene lho. Heeh. Karep gak jaluk tulung sumbangan ngono ya. Iya. Iki lho gawe nelor pangken Bayi piro, Mas? Kira-kira ya 200. <laughs> Enak, enak nang dijual. Lho, enak nang dijual meneh. <laughs> Kang ngono, loro pati loro pangkon iki yo kanggo kemantenku Sito. Nah, nek kepengin loro pangkon diserahno iki apa? Oh, Pak Tarsi. <laughs> Pangkon lak loro nemen pangkone. Iya, mergo mari ketampak parut yo, Pak. Bapak Ari. Iki lho jago lho Oh, jagoan ta. Iya, lha jagoan iki ngene nggonku ana Cimo kono tukangan antemi arek ya. Apa? Tukang jaku dhewe. Ah wani arek tansi kumul iku. <laughs> Ong jago kok jagoan. Wis dong arek mlakrak kan. Kayak pitik iki lho ri. Nah, iya iya sok kata tau ri. Dadak sumpu-sumpu kok. dhewe ae. Temen ta. engko teko kono mlaku ta teko marake mlaku pengiringe ta iya sing separo numpak sing separo ngawang <laughs> apa iso ngawang bareng kon niku kaono adat kuno lak mlaku ah iya biasa kurang kilo ya teko mantan lanang nang kemanten eh, wedok kira kira-kira 600 kilo ae ah 600 waduh niku ana petang kilo <laughs> kaono lah Oh ya wis, engko jimut montor dhisik. Iya. terus mudun. Mudun terus sekarang. Kira-kira kurang sak kilo nguk pengiringi ya apa berangkang apa ya lo berangkang apa ngomong ngomong ini dimot ketek enak hmm. mereka kepanjiran teman teni udah berangkang sih lo ya melaku kalem kalem ya, terbangan oh terbangan nah. oh terbangan lu siapa hari tang tang tang ding ini lho ya tang tang tang ding ah, tang tang tang tang catem catem catut catut niku lho balangane open barang iki lho oh, oh, lho iku nek mang mayange lho oh, kudul tapi lha kena kena kok mlaku mlaku ta lho apa ya oprek kiwa tengen kanca hmm. kanca-kancan ireng biasa eh <laughs> Kocok oh, eh? moto ireng ya saya lah kemanten piye ambek ta. Eh, kemanten kocok moto ireng iku manten tak kendruk. <laughs> Wis tak maju lo iki tahun piro? Lho, lah saiki kemanten masa kini. Jare lah kei kok dikei anu apa loro pangkon barang? Lho, kudu disuwekno. Lek oh, biyen loro pangkon manteni yo. Wis ini dhuwur iki kopya. Kopya. Kocok moto. Terus yo untune iki dilong loro. <laughs> Ya, untune menawer. Dilong loro. lunas eh. kemejane putih ya jase ireng tekak iya setengah gak sedengi lori iya dasian ya terus sepatuan kadek kaos kaki cuma sepatune CC Patu sih sih hanya nih biar niku. Mana ya? Yo. Sisian apa? Di kondor ke. Nah, kak patu sih sih lo selop lo selop. Oh selop. Selop. Yo. Selop nih kudu Iya. Hmm. Siapa sih di selop? Lo anu. Siapa? Pasman Pasman ya Pasman. Eh, selop itu. Boleh tigrek, boleh tigrek. Film berapa? Pasman. Pasman ni saking saking seni kalau selop lalu oh, dikira lalu dijauhun. <laughs> Selop lagi ada tak seni nato aku, ya? Anu, cewek. Eh, cewek dah. Sarung, sarung. Sarung, sarung, sarung. Sarung Bali. Sarung Bali. Eh diselangno nang Bali ya. Adate ya. Adate <laughs> sing kanggo gendong loro pangkon. Aku didik titik naluri omonge wong tuwek ri. Lho oh, sing gendong iki. Lho iya plangi-plangi. Plangi ri. Ah kabien. Apa? Opine jambe. <laughs> Pari plangi ri kok ora iku kemanten kemaki. Lho gak ngono, masih wong elek ya aja delek-elek nemen. <laughs> Kanggo gendong loro pangkon plangi-plangi lawas. Cuma payungi Saiki payungi menawar putu. Lha kan kono ana kuburan iki. Payung ngalem takon. Lah jane nganggur. Kok omong amur niku. Nek payunge biasa rek. Iku disediakan mek kono kono. Lah iki payung lawa apa payung kalong? Mari mari ae. Kalong Jaluk payung parasit ae. Dadi kon kemanten dikarep tekan dirutun. gantung dirutuno. Iya, budal ngarak wis wis wedi dhewe aku iki. Payung muto-muto ring. Dewe dadi kemanten kebelan. Cabut tangan di pepel Eh, lek ngene gak koyo kemantene koyo bandar dadu kalah ya. <laughs> Eh, payung muto nggon kono. lek balmuto eh lek lek si ono lho iya iya lek ono balmuto ono balmuto balmuto lan ono balbian muto iku di di jaleng nggih dhuwur udeng ngono selekur selekur bal kemanten lho <laughs> kemanten kok apa nang onderdil olahraga ya e? Soalnya balmuto barang ngene Gonmu kan ono wajan-wajan rusak. Iku luri-luri. Wajan wis rusak gonku. Sopo? <laughs> Nemen wis peter Oh, wajan ngono. wajan eh wajan kan dulu oh. sing remak kon iki ngene wajan sing kok romongan arek-arek iki ngene lho bar kon golek anu pacul bugingan iku penting iku gaya apa hutan kendaraan hutan iki serang armin ya wis <laughs> beres beres Cuma syaratnya pakaian ini kudu digawa, diuncal nang berhubungan. Iya. Kira-kira limang setel sing anyar-anyar to. Iya. Iku iso terang. Perlune kan ndodone penonton sing tisian dira. <laughs> Dadi aku sak durunge teko, pake aku limang setel sing nyar, diuncal nang nang payon. Payon. Enggak usah dipikiri, Pak, hilang bangga iku urusane urusane wong jopo. Dira aku dadi kemanten rong dina lah dadi taksan kota. <laughs> Ya, kalau dalu dicoba, Pak. Tapi oh, syarat toh. syarat. Mantan iku digironi biasa apa giro ya apa enak? Giro talun apa giru garum apa giru blitar? Lah apa? Iki lho giro wlingi. Ngomong giro becek lho. Becek, becek ku murah ah, ya. Ora kediri ku sak pencuk 50. Apa iki teko becek? Wah, yo wani bekecote. Kok iso becek-becek parah. Sak norek manten dirusak rek. Sak ta. Yo. aku metuhi kawan ini memang ini gak perlu kok dari jaluk bantuan sumbangan gak gak usah gak usah bantuan gak usah banyonya kan duwe kok bantuan <laughs> omong kamu nah iya jaga gengsi aku ini macam rabi mario wawar kan ku ngemano nang umurmu <laughs> kekuatamu guys berkurang terus kan jadi tak ngerti diri enggak lah tolong dino aku menonton oleh tolong dino terus mujur ngalor gak apa-apa tapi kan resep Ono resep. Resep ya. Tuwa wonge tapi kekuatannya pulih nomane. Kok nek gelem tak kanani. Ya, iki lho. Ya. ya. Suntik baikon. Belum ah? Ya, alung anu. Tapi masih kan lamben gak dicokot lamu. Anu banyune suruh goblok. Ya apa iku gak cocok sing mandi takon ngono lho. Iya. Takon mesu buati. Apa? Lho, obat itu ikus. Hari iki mantan, kon dadi mantan temen tangga. Kok temenan iya. Engko aku ngapal loro pangkon temen-temen pas mburi breset. Ojo sono kisinan. Ya wong muka dhisik. Wong muka saiki urusan gampang. Lho masih kok ada wong muka ka iso. Daripada kalah orang. Hmm. Ah. Angul kalah untu. Dipilih kalah uang. <laughs> Kalau nang kalah untu bareng. Ya, ya, ya, ya, ya, ya, Eh, ana dhek pira wis engko jagone tak anone yo jamu tap jago iku ana tuwek jagone iku nang jamu-jamu tap <laughs> jago pandere pandere war penting ku pandere ku napa tali sembarang nek tenaga, tenagane ku tali ini disikno tanggal loro ku nek iso ya kaya sisan <laughs> iku gampang ya awong darani kanca aku mek ngene to meriahno aku tadi kemanten ku nyapa munawarek pelawak dadi kemanten aja kuwatir nek sampe mbesak loro pangkon iki sampe jatuh hmm. temenan utawa sampe keliru isin waduh isin ku ya hmm. apa iki mulane masih dikarak masih rame ne war soalé kok kon minggir mirip kok tak jurungkakno masih rame <laughs> rame aja kuwatir rame rame mesti dikeroyok arek jeli <laughs> waduh sabu anyar rek ngarep Iki wis mbayar piro iki? Paling paling ya kredit nang Abang Panci. Kok rene wong sabuk mek 2000 ya tuku ya. Hmm. Waduh ku kuakune. Ya iki sabuk tapring. Endi? Eh iki waduh bolongane roli itu. Iki wetenge malah malih wetenge iki. Malah oh, malih. Oh, malih Wis ngene. Ya apa? Jodange kon tak pasrahi. Ya wis. Ini omah bisa anak sedia luruh. Lah iki kari sini, sini. <laughs> Cari mele eh, ae bisa ni wedi tak grakok. Iya apa sih lo? Lah jalan banten tonggo war. Tepari beras-beras nuri. Nah, biar saya ganti tetel. Nih, Tak tak jalan banten tonggo ku ya tak tarik no sak cingir sak cingkir. Engko sing gawe kuburan kok gampang urusan iki. Kok tambang guyu dibantu kancane dak no. Dadi kemanten kok malah dadi mayit rek. Sadurunge buyar lo. Apa? nggak bawa plastik kira tuh ombo <laughs> sajane itu penting diselamat no arah yang doa mah perlu tanggapan nih cek ake ya loro pangkonnya perlu tanggapan nih istilah istilah dari wong tuwek tuwek iya kemanten budal. Hmm. Biyen-biyen iku nek buk-buk tertek lak dikai kok bakal anca-anca. Ah, anca. tapi kemanten sak durunge melangkah tertek. Ya. Utawa jembatan niku wis pasang tok bakal. Perlu apa sih? Tok hmm. bakal dipasang. Ya, hmm. iki lak meroi kaki. Lho iya, meroi, meroi kaki danyang nyai danyang sing mbau resa sing dinggone ndek kene. Oh, dadi keturutan besok dadi manten iso nok nisor buk kono. Ya. Masuk sedo. gak nemoni alangan. Nah, rungokno rungokno. Cek nemoni alangan. Oh iya iya. Cek gak ganggu. Dadi oh, mlaku iku apa-apa. Iya, mlaku iki iso gangsal. Heeh. Eh iki lho gangsal, gangsal. Tapi pringe gak ping petung gak oleh ri. Dadi bos sithik iku kudu gawe ancak pring petung kira-kira rong lonjor. Dadi ancak sithik rong lonjor. Iya, nang di sini legen, Mas. <laughs> Cek pring petung. Nek terus temantan ini ngerak ikin doang kali limang tertek. Ya prini urung perahu sura ini. Bisa pokoknya ancak ngulak diatur sampai sini mani diri. Patah siapa patah? Nah ini patah, ya, ini patah munali ya. <laughs> Jadi persoalan ini ya berarti. Tanggal biru, tanggal tanggal biru. Ini tanggal ini mengerti. Malam minggu, malam minggu. Malam minggu. Waduh bareng nanti. barengan nanti. Tapi kono kena direken pokoknya kono yuk. persekote dibalekno dhisik 50 nggo tak rekeni sing kono. Oh iya, iya. Kono diundurae. Sepurane war. Iya, barengan tanggal 6 Kartola. Kartola kan besakno wong lempun. Persekotmu kon gawe ndek kono pira? 50. wis tak tutupe ambek wong elek. Oh iya, pokoknya sing penting aku kanca lo. Iya, iya. Dadi padha junjunge. Iya. Aku masalah ro pangkon junjungen cek iso berkembang. Lah pokoke ro peno dadi manten yo tak umumi. munawar sing hmm. dadi gendera-gendera dipasang gombal-gombal kan pasang kabeh meriah-meriah ya oleh komisi oleh komisi <laughs> lho lho wong tadi kemanten kok tambah komisi wis kok larang-larang tawakno 35 ringan-ringan pokoknya maler iya lakon kok sapa war biasa mesak lho iki sing ngomong sapa harian, mbak Sopo iki Kartolo. Nah, tadi wakile Pak Munali. Lho, iya. Iya. iya. Piro dhek nek sumbangan wis piro? 3 juta. Ini. <laughs> Oh, Ayo ya, pisan tok ae rek. 3 juta. Ya wis malam ya. Iya, temenan ya. Malam Minggu ya. Malam Minggu. Ya wes Wis tak ya. tinggal. Ya tinggal. Sote 2000 dang ya. Iya, iya. Hmm. Wis. Oh, lah norek anu, mantan anyar dirusak karo-karuan anu. Lah iya iki kemini. <laughs> Ya, iya. <laughs> Iki eh, mlakune wis ngebok ngono. Oh, san sandalin tak sesus. Ini bu yo, tanggal enam dari mantan mulai tanggal papa tu neretek wih. Iya. Wih, kau turu turu kalau silian. Tapi kau apa kau kak boleh wadai kaset. Ri, ayo nangonku ngapal catatan ni loro pangkul di mana dah? Iya. Kita apal dimain sesip. Oh iya sampai sampai rusak perkara itu ya. Oh iya ya. Iya. Ayo. Ayo. Nak, kasih ini. Enak. Mau kasih, Pak. kono ku yo apa karepmu lho yo apa sih? Bapak iki yo noto anak bener. Ga anak critane wong tuwa iki kape nyemplung nang jurang kenis tak nang anak. Apa maneh kon dadi kemanten? Mosok gak ngerti sih, sing darane kemanten ngono uripe swarga donya. Dadak kon enggak lenger-lenger, tola-tole, sawangane suram durja. Cocok <laughs> apa? Mingsek-mingsek. Eh? Bapak bondone iki seneng, Pak. Lho, gak seneng mek wonge kok. Lho, lah kapan maneh? Bapak iki ngenakno kon, pupuk bapak si Odit. Yo opo rek? Mau Pak ngurungno mari, Pak. Aduh, kon iki niru sapa bebekmu gak ngono kon iki. Dasar warek kok tuturane tambah suwe. Angel, angel tuturamu iki. Wah, aku sih seneng sekolah kok. Lho, sekolah tetap sekolah. Ya wis gak oleh. Lho gak oleh apa? Nek bojo yo gak oleh sekolah. Ya diatur lah iso sing kuliah, kuliah. Ngono lho. Ngerti ya? Jadi mari kawinan, kuliah. Sopo ngerti besok kon iso dadi pilot. Lho. Iya. Oh, arek kok tutulane angel temen kon niku, angel, angel kon niku. Wah, oh, arek kok lola, lolo. Pak, aku mau pak, kak lunggu kene pak. Lho, lalu ngendi? Lunggu kerja apa ini kan? Apa yang kerja apa ini? Lalu kemantin kok peringisan warna kok. Apa ini? Oh, Iya, iya, iya. Dengarin ya. Hmm, gak, gak. Nah, tapi perjanjian sampai. lho aku janji apa kan? Lo sampai terus sih jagoan. Kali ini kelas. Oh iya lah. Waktu nih. Iya iya. Singin nak ya. Sapi. Tapi kon. Apa jenismu? Sapa hari kok sapi? Oh iya, sapa hari lah kali aku nak. Soalnya jagoan tetap jagoan. Gak. Aku jaluk tolong. ramek rame no. Iya apa cara terope Pak Basman iso rame ya pecaran ngeten kepengin rame nggih terus sampean iki dirobohaken mawon oh ngawur ae Wong tamune mawon, Pak. Apa tamu sampean iki kata supel pergaulane kali tangga. Iya, iya. rame tarap sampean iki. Oh, ngono ya. Nggih. Lah, saiki ngene ae ya. Nek soal iki tak sono derek kon. Nggih. Wong tanggapane ya cukup ya ta. Nggih. Pokoke nek jagoanmu iki manuk kene mang apik. Nggih. Nak dislay tak tangkapane. Niki jam sekawan ngerek lho. Eh? <laughs> Ngarak. Ngarak wong oh, ngerek. Lah kok delem dikerek. Lah iki. Wah. minggir. Minggir ada titil minggir. Minggir. Derek derek. Kula aturi mendel sedoyo nggih. Rene terope Pak Basman iki ajenge ketamunan saking Monco Desa. Nggih. Nggo sami nggo sami. Oh, kok kok iku? Ayo ayo. Mas Basman iki yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tejo Tejo Sulaksono tejane wong anyar katon. Ilang tejane cumlorot sak sodo lanang cumleger kari menungsane. Derek niku sinten namine? Oh, nggih nggih. Kula Pak Cukup yogane Pak Turah. Artine cukup sing disandang lan sing dipangan sampai turah-turah. Lah nek turah-turah kula niki kok nggih diutangi sedulur. Kula dhewe golek utangan gedebek kan antane. Lah sampean niki saking pundi pinangkane? Kula saking Suralaya Adilinuwih. Artine surowani Loyopati, adibagus Bagus Linuwih samu barang kalire. Lho ngoten lho, Oh, dados ngoten. Nggih, nggih, nggih ngoten niku, jlentre pokoke. Nggih, nggih, nggih. Lajeng panjenengan menika sinten? lah iki dosen pundi? Nami kula Darmo Julik. artine karma niku temen julik niku duta perwakilan lan niki dusun karang kadempel oh dadi dusun karang kadempel nggih nggih nggih kabeh saking suralaya dumugi karang kadempel mriki napa sampean padha sithik sing kula padosi akeh <laughs> benoten ta madosi griyane mbok rondo sing gadah petetan petik doro aran sekar jaya mulya sing dereng rontok sarine Loh lah ngriki sing sampean padosi dik cocok ngriki niki. Wah nek ngoten dapur kleresan mapan kebenaran nek ngoten niki. Enten paribasane dik tunggu oleh tutup bantal oleh guling. <laughs> sampean kok pinter paribasan sampean niki. Aku lha niki golongane seniman. Nggih nggih nggih. Tapi saking Surabaya lewat dalan pundi sampean wau dik? Liwat lorong tengah, kiwa tengen Karang Kitri. kadek numpak jarak napas loh jarak napas nge lajeng piranti ini jarak napas ini ku nopo dik Niki ku lo genakan lise nge gemis setiti hati-hati cemeti hati suci teropong waskito lahir terusing batin lapak sadat panetep panoto gomo <laughs> dik dik pun ngantos kados dalang ngoten kok dik kados Lho, rumen delok to. Rumen, lho rumen delok. Dalang lah, dalang gersang ini tau Oh, nggih nggih nggih nggih. Cina pipi. Tebe saking Suro Loyo dumugi Karang Kadampel mriki. Napa mboten kendel sampean wau, Dik? Lho, kula wau kendel nak kutho Mesir. Nggih, griya sampean iki sing kula sir. Oh, nggih nggih. Lah saking sampean beto niku napa? No Niki ta? Nggih. Niki sawung seta wono. Tegese, Dik. Sawung jago. seto putih wono alas. Nggih. Hmm, Terus candrane jago niku napa mawon? Wah, macem-macem derek niki. Nggih. Nggih, sih sampean terangaken siji-sijine. Siji-sijine. Nggih. Napa mawon? Duki pundi sing sampean takakaken kula jawab. Nggih, lah jago sampean niku ndase niku sing garani ndas napa? Ndase cepuk emas tunggul naga. Oh. Nggih. Lah gulune, Dik. Tunggul wulung. meripate merah delimo cenggere emas berlian cucu eh aran wesi pulosani laku pinge soling bermoro jembele Cumber komo joyo rawi sih cindiamo dek dek men kari situ niki dek sing pundi kula jenenge ngomong kok sungkan mboten napa-napa mriki mboten enten wadi iki enten jlentrehe dewi-dewi. Mari rawi rawise niku dadak la teleke dewi. <laughs> Oh, dadi takon iku niku sampean. Nggih. Wadah rasa. Oh, kuwayan. Nah, niku wau sing jenenge kotenane wau. <laughs> Wadah rasa niku derek. Lah kuwayane, Dik. Nejo jawarno. Lah ulese monco warna. Loh, kok saged monco warna? Napa dumununge, Dik? Ana putih, ana abang, ana kuning lan ana ireng. Oh. Nih, nggih temunung nggih lah maknane dik coba sampean terangaken nah niki niki putih nok wetan panggonane manukane kuntul gunungane kapur segarane santen kembange kembang cempoko kutane sloko sing mengku bathara guru manjing nok ati suci oh, nggih lentrek temen nggih ngoten lah sing abang dik nek sing abang niki nok kidul panggonane manukane ulung, segarane getih, gununge geni, kembange ora waribang, kutane tembaga. Sing mengku Bathara Brama manjing nok burgomongso. Nggih, nggih. Sampe sampe kudu watuk kula niki. Lah, sing kuning niku, Dik. Nek sing kuning niki nggih, kulon panggonane. Manukane kepodang, segarane madu, gunungane welirang, kembangane kenikir, kutane kuningan sing mengku Bathara Kamajaya manjingi nok kebrain. Oh. Sanes sanes braun lho nggih. Kebrain. Brain nggih. Lah sak niki kantun setunggal. Lah sing ireng niku nopo maknane, Dik? Sing pundi sing ireng mentil iki? Oh, oh maknane iki lho maknane oh. Nek ireng niki enten lor panggonane. Manukane gagak, segarane nila, gununge areng, kembangane menteleng. kutane wesi sing mengkubat Toro Wisnu manjing no sifat kelanggengan. Oh, tadi ini ku jelentre. Ini ku jelentre, Der. Nek ngoten bersejarah gitu. Wong nggih, kok sampeyan iku kandhani kok gak percaya. <laughs> Lah, saniki suwiwine. Ha. Suwiwine blas jagat. Hmm. Sikile, dek? sangga bumi. Jalune sifat jentik gumulo netra. Nggih, amit sewu, Dik. Monggo-monggo nggih. Petik sampean iki mboten tau tarung ta? Lho. Petik kula. Dereng nate tarung, Derek. Tapi jalune kok bodel ngoten. Tapi lek kadung tarung, Tarung sepisan kena jalune petik kula abuh nih. <laughs> abuh, Dik. Nggih. Boten saged waras rong dina tabune. Saged waras. Lek pun sangang wulan 10 dino, saged waras lek diculokaken dukun bayi. <laughs> Dicet tak dicet dah. Nggih Kok sampean kok malah belarar ngriku sih, Dik? Lah cakar iki. Napa Cakar. Cakar sapu jagat. Hmm, buntute tebusak uyun sineret kaya mega diapit klung. Kukune lempu yang aking. Lah sakniki pakane. Pakane mboten mesti. Nggih. Lah kan mboten yotron nggih sego jagung. Mbok sampeyan iku mblakrak pakane bareng ngene Pakane sego putih, iwak ati jangan kluwe. Oh, lah maknane, Dik. Oh, maknane ngeten. Sego putih niku nek wis suci. Lah nek wis suci kudu sing ati-ati supaya luwe-luwe sing disandang lan sing dipangan. Lah ngombene, Dik. Ngombene wadah kawah condro di muka. Isine banyu durga pangongso-ngongso. Lah sing ngombeni niku sinten? Mboten mesti kadang-kadang hansip bareng nggih. Dik. Nek ngomong sing gendan opo, Dik? Lho nggih pun dudu ah, eh, mawon tenan iki bengong. Endi sik? Sing ngombeni dulur papat lima badan. Sing okay. papat manjing nok keblat, sing siji wujud. Oh, wujud. Wujud. Wujud Tanjung nih lho, wujud Tanjung. Ini wujud nih lho. Oh, bukti ta. Nggih. Lah maknane, Dik, keblat niku wetan kulon lor lan kidul. dene wujud niku rumiyen tukang potong. <laughs> Oh, kanca kulon, tegese wujud niku pancer, Dek. Ngoten ta. Nggih. Lah tak niki pangkringane, Dik. Pangkringane kajeng krudha mandera. Hmm, peturane dalem mati gondo bantal tiwarah kemul pitutur. Dene kurungane lair lan batin mudune jengkar guling kursi gading. Wow. Ngoten, Mas. Lah kok jago sampean niku mendel mawon. Mboten saged kluruk ta? Lho, nggih saged jerek. Cuma sak umur kluruk pisan tok. Kluruk-kluruke sampe kluruke aku ya kene. Kluruke wayah jam 8 esuk metu nok ngayonane sida dadi. Diapit lan diadepi para priayi diulang Bapak Naib. Lho. Oh, nggih, nggih. Nggih. Lah sakniki kula takon, pulangane napa, Dik? Laras kalih agamane. Dene nek agama Islam nggih diulang syahadat. ngoten lho nggih. Oh, lah niku wau sing sampean maksud nggih. Nggih, ngene niku wau. Mudune jengkar guling kursi gading niku dik, napa maknane dik? Nggih sak lebete lan sak jerone gerdin. Nggih, dodo siji tinawonan. Nggih, bekupone jero turon. Isi putri kaudanan sang putra nibo pangkon. Oh, ngoten ta maksude. Kula lek krungu turun kudu ngantuk mawon. Lah sak niki dik kula takon malih. Weteng ngene ku isine napa jago sampean? Kok niki bingung kula lek ngomong niku. Nek weteng ini ku. Nggih, nggih sampean jawab sithik. Nggih, sampean wau pun jelas ah. Nggih, jelas. Sing sak lebeting sak jroning getin wau. Nggih, nggih. Dodo siji tinawonan, bekupone jero turun, isi putri kaujunan. Sang putra nibo pangkon, nggih. Lek sampean takon isine wetenge, nggih. Wetenge isi beras, endok lan mas. Beras tegese iber-iber. Ojo sampe uas. Dini endok urwa datari. Yang emas urwa gram-gramane. Lelere. Urwa lelere. Kula ini kena kelungu gram-gramane. Kalau deg-deg mau nanti. Sani kemas modun hari ini. Nggih sale sing dhisik kadang sampean sampean sekolahken. Lah sakniki telene, Dik. Isi Napa isine? Nggih isine Rajabrana. Mas Peces lan tigan lantaan. Mbah Lawa isi ketumbar lan merica tegese kemantene gak bakal diumbar tapi bakal dilolo. Nek ngoten sakniki kula pun jelas, Dik. Jago sampean niku jago petingan, nggih. Dinten jago niki? Nggih. Lho, yo napa sampean niku? Pawijen. Lho dasar keporo nyoto niku. <laughs> Yo napa? Sane jago sembarangan nggih. Lho mboten, sane jago jago-jago anjen niku mboten. Lah nek ngoten, Dik, amri hmm. saene monggo seduluran kali kula jago niku kula peke. Hmm, Pak Pek, Pak Pok ya napa sampean niku? <laughs> Nah, urung. Mumpun ndedher perkara lho sampean nggih. Lah nek perlu nggih kula rebut kanthi pecahe dodo utahe ludhira. Lho. Nek saged nyempal bau kula, monggo sampean rebut jago niki. Lho, Dik, sing awas ati-ati lho, Dik. Lho, sampai nek leno lho, ilang duit sampean, Dik. Lho, sampean niku. Ayo, kok sampean rebut jago kula. Gelak, gelak. Tuh, kok aku. Para nih ya. Nih, mongso pada bekeni deh. Barang sampean peting kula mboten betah ambune lambi. <laughs> Dik ben rame-rame dik. Seminggu mboten kula umbak lambi. Ah, nggih nggih nggih niki nggih. jagone kula sukaken sampean nggih nggih nggih tapi mboten gampang mrek kula sukaken lho nggih lho ha kok napa kok lho niki enten tebusane niki lho napa tebusane dik nah tebusane satak sawi sejampel suku selawe maksudnya napa dik hmm. ngene ku maksude nggih nek tak jupuk rolas nggih manjinge nang tahun. Lho kok saged dicukur rolas manjing teng tahun. Lah tahun nak setahun nak rolas wulan nanti Oh. Nggih nggih nggih. Lah lek kula jupuk 30 manjinge teng wulan. Lho, lah kok saged teng sak wulan 30 dino. Oh. Nek mboten 30 dino mboten kene diarani sak wulan. Mboten kene kurang. Oh, nggih cocok nggih. Nek kula jupuk 7 manjinge nok dino. Kok saged dina, Dik? Minggu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Oh. Dadi seminggu niku pitung dina. Nggih, masih bayaran yo kali separuh, Mas. Nggih, nek ngoten tangga-tangga kula kula kandhanane, Dik, nek seminggu niku pitung dina. Lah lek kula jupuk 5, nggih, manjinge nok pasaran. Lah kok saged teng pasaran? Legi paing pon wage kliwon. Nek tak jupuk telu manjingi nok kemanten lanang lan wedok sak wali ni. Oh, nek enten kemanten lanang, kudu enten kemanten wedok. Nek boten enten wali ni. Boten dadi dek. Kene dhisik dek. Nggih. Gen kula niki boten enten wali ni kok saged dadi dek. Niku lek wonten digrutu gaji dek. Kepan. Monggo niku enten enten mawon. Wah wah wah. Cocok sampean niku dek. Lho yo wis samu barang kali, kalire. Yok napa nyoto lek kula niki. Lah, Lah nopo rudup nok wingking sampean niku sinten, Dik? Oh niku pengiring kula, Derek. Wadyabala saking Surabaya. Mbeta napa mawon, Dik? Ah niku tumbak sing maksude kangge mbabat dalan. Dene sing digawa kabeh aran Misra lan Misri. Oh. Misra tegese kago balik, dene Misri kago kari. Nggih, nggih. Misri teko wujud bukti makna. Maknane rupa dombolah. Oh. Domlan depo pikire bolah netepi ular-ular kuno. Jambe suruh sekar bau. supaya urus sekar banjari nini kemanten lan kaki setomi oh. <laughs> anu lan kaki kemanten oh, kaki kemanten lah peti cilik sing dipekul niku napa niku dik niku jodang cilik aran jodang joli jempono oh. tegese wolak-walik sampurnani nini kemanten lan kaki kemanten napa mawon isine gedang minangka sajen tegese gegeto lan padango pikire ngajen ana awake kupat lepet ngeluari nadar ngeluar nono sengkalani netepono agamani cidak rezekine adono belai wah, wah sampai niki cerdas sampai niki dua ngarep kalau nih bang lah kendi ku nopo maksud itu Minangka kawang tua bak kecangking kotong kecangking kendi nyekseni lan mundi mundi oh geng geng Lah niku enten kelopo sing gancet niku. Eh mulane nek ngapik mantu ojo sampe gawe popone wong tuwa. Uwet kudu dipepet. Yo ngoten lho. Jelasin oh. niku nggih. Lah bokor kuntingan niku, Dik. Ojo sampe nglokor. Nggih. Kudu diuning-uning. Mulane nek ngapik mantu kudu diuning-uning utawa dituturi. Mun hmm, diumbar mawon kan mangan pager ngene. <laughs> Tambah se tambah ndotro niki. Nggih. Lah piring cangkir niku, Dik. Niki lak minangka sewan ani. <laughs> <laughs> anu alon sik sik piring minangka lantaran oh cangkir nyancang pikir lungguhe aran lepek duwe gawe ojo sampe klepak klepek ojo sampe utang nang kancane hmm, nggih nggih nggih ngumpul-ngumpul dhisik tegese ngumpulno badane ngumpulno sanak pamilini bisa musyawarah lepek untung rugi disanggo dhewek oh hmm. nggih niku teges sing nggih nggih lah sing letter L niku nopo dik niku dik arane dik sing pundi niku lho sing letter L niku pating grandul dipikul ni nggih niku jenenge gawangan arane ongkek oh ongkek nggih ongkek niku mulane ngapik mantu kudu disawang ojo sampe diongkek eh anu anu ngapik mantu kudu disawang ojo sampe lho nggih bener diongkek niku Ra enten ta? Mantu sing rodok lutung, dume maratua cukup, terus dermimis, malas nyambut gawe. Lho niku mboten angsal niku. Oh. Lah sing enten danganane niku nopo, Dik? Niku sewur. Lah maksude sewur? Kangge nyuntek toa. <laughs> Anu, nyuwurno awake nek dhewe gawe. Lho ngoten lho. Hmm, nggih, nggih, nggih, nggih nyuwuraken. Nggih, nggih. Lah isine napa, Dik? Lho. Oh, sing jine niku. Sing sijine ta apa sijine? Sijine niku, sijine niku Eros. tegese nerusno karep derek. Oh. Nggih nggih nggih. Lah niku kekep nih. Rumangsa nek duwe sikep dikekep dikekep tapi gak marai ongkep. Lho nggih. Nggih nggih nggih. Ono yang ini sampe niku ono-ono mawon napa. Wong oh, mriki pun anu sak durung pun ngapalaken. Oh nggih. Lah cing letter L niku, Dik. Oh, letter L mah sampe niku. Oh, niki letter oh, L. Oh, dicicip mang pating grandul L ngoten nah. Nggih. Niku elir jerek. Oh, niku jenenge elir nggih. Lah tegese napa niki? Tegese ngapik cilirane, tembung liyane, tepas tegese titip napas. Mulane nek ngapik mantu milio sing napasi landung. Lek cekak niku mengi jenenge ngoten. Ah, lah perlu nih mele sing napase landung niku gunane napa kaop nek mara tuwa atang genine matak-matik mawon disebul cek gelis murup ngono lho nggih nek mboten nyambet gawe niku saged dadal plembungan bareng niku ngoten paribaos oh. eh senene <laughs> pastol ngoi lah sing bunter cangkeme ombo niku dik napa niki kemaron derek oh. maknane karon-karonan pokok beres lho ngoten lho nggih ah, Kalem-kalem mau nggih. Kadhe rokok ya leles. Oleh sing dawa ya ludung. Nggih. Lah siji ne, Cik. Nggih, sing rodok mblenduk niku lho. Arane kendil niku. Isine oh. klopo. Nggih. Nek wis jendil, mari lha opo lha opo lho. Lah niku enten barang gepeng katik bunder. Napa niku? Niku cowek, Derek. Oh, maknane? Asale ngoten kanca dhewek sakniki dipek ngono lho. <laughs> Hmm. Lah siji ne niku Dik, niki dandang. Tekesin dandang, dang tadio. Nggih. Dandang isi sego, nek dipangan nok weteng marai sesek tur lega. Lah aku kukusan iki. Kukusan iki ya? Nggih. Bisa ngukus derajate. Nek enak aja lali wong tuwa paribasane gak ana kukus sing tanpa geni wong tuwa minangka genine utawa asal usule waduh aduh aduh pun pun pun pun dik dik kula pun ngerti kabeh niku dik jlentrehe dik niku dik lah ngeten nderek lasarene rembug cukup kula jlentrehaken sedaya nggih mula jago kula seraken kula tumut titip-titip jago minangka anak kula lanang sampeyan trami jago niki nggih nggih dik sampeyan taksene eh, nggih jago niki kula tampane Ri, kemanten iki pundi? Anakku nang jan aku. Bakale bojoku le pundi, Pak? Aduh ya apa ri. Lha yo napa? Wong apa ditemokno kok gak ono iki lho ya apa? Aduh, mau sampe sampean ta. Lah lan tuh kapan ditandan nanti ya. Ri, wis aku kadung koyo ngene lho ri. Wirang kon, Lho temenan. Bar, nggih, mantuku. Sapari pisan ya. Nggih. Jelas iki anakku nggih wirangku. Ya ta? Nggih. Saiki awakmu nok kene ae barik menawar. Tak golekane. Ojo kuwatir, ngoten. Iya, ojo kuwatir. Tetep kula rabi lho. Iya, ojo kuwatir. Nggih, nggih. Nggih. Eh, metu-metu kabeh metu nang ndi? Ate udan-udan ngene. Nuwun. Lho. Lho, kok ndelok ya? Iya. Dengane lungguh kene. Wis kabeh ate lungguh. Aku rene gak marani suguhan. aku rene gak butuh nulunggu. Sing penting aku petakon. Lah iya takon ngono kan. Nek nek ono yo ngaku ono nek gak ono gak ono. Heh? Takon apa? Kok apik kon? Loh, kadel apik aku. Loh, kok yen apik kok apik. Anakku nok kena gak? Anakku. Loh, sapa kasih ini? Kasih ini, kasih ini. Iya nok ini. Loh, lah kok apik kon gak laporan bare aku, heh? Lah aku laporan apa pendek hansip lah. Loh. Wah, oh, ada ngomong cemplang cemplung. Kasih ini kan dikemanten kemanten. Apik tak temokno kasih ini gak ono. Loh, pun Rabi Nawar tak kandani. Iya. Kasti ini kalau harus gak setuju ini penuh mau mana oleh Pak Munawar. Iya, iya. Kalau gosing lanang wis tuwek. Iya. Hati kasti ini kita jadurung cukup umur mau mah. Kok penuh peksa. Loh, masih tuwek emang soge. Loh, itu enak no aku. Kok rumah tangga ya gandelok bondo gandelok soge. Delok teko paduane jiwa anak iki, anak iki cinta wong lanang cinta apa cinta. Oh, Wes, arek iki durung cukup umur, muring-muring lho penak. Pancen kon ngono, sampeyan di sana kok kon ngono. Lho, susah kutok kon ngono. Penak jamuring-muring. Nek wetan di kantor polisi, Lah sebelah iki lah nggone kantor KUA. Benar nek kapan makso-makso kaya ngono tak repot tak kantor polisi kira dihukum. Lah opo kok tak ngomong. Sebab rumah tangga iku ono wete. Opo kok tak ngomong. Wong rumah tangga iku ono wete. Perkawinan no dilindungi oleh undang-undang. Iya iya iya. Tapi nek sampai pernah melanggar wet, lu tak repot no lu dihukum benar. Lah opo pat-pat pat-pat. <laughs> Lah kok Lah iki lho Pak yo. Ngomong dhewe. Aku ki durung cukup umur, Pak. Sampe oh. sana mbek aku ta opo sih, hmm. Pak. Oh, iya iya iya nek ngono cocok ngomong nak tanpa kejadian enggak mungkin ono perubahan. Mulai aku sadar nek ono ya. Lah oh. iya, berarti kan apa Pak niku? Anu. Iki ta wong lho. Bar pomanten dawura-ora. Bar ngono bar. Nak nak menawar untuku untuku, <laughs> mantuku ya nggih Pak bener kok kemanti coplok oh, sik apa oh, masalah kok kara-karaan ngene lho mboten saking saking kepingin nang dadi kemanten kan saking apa sih ya iki kemanten kemanten opo nak jenggo tuturan adik tuturan adik tuturan pernah nopo Pak adikku iki oh niki ngeten nduk om wah om Saiki ngeten Pak menawar nggih. Soale kemanten wedon iki ponan kula. Cek dereng cukup umur, Tadi mboten kula terusaken kali sampeyan. Sebab napa? sampan iki nek sampean terusaken berarti sampeyan iki melanggar wet. Eh, ngono nak. Antung nek kula melanggar melok ka hukum. Iya, mesti diotong sampean Ono hukum iki. Nek sampeyan terusaken berarti perkosaan lho niki arep cukup pamer kon terusno. Iki dilaporno ke kantor polisi mesti diucut kon. Diucut. Diuntut. Nek ngoten. Hmm. Nek ngoten lek kula pun sadar. Ya ya. Sakarene iku kula pun kadung kebadut kaya ngeten. Hmm. Sampeyan dolakken rondo-rondo sing rodok mansem ngono. Wah, ah. memel ae. Lah sakniki pun monggo. Tumut kula mriki. Ngoten. Oke, kita makan-makan mriki. Monggo, monggo. Monggo. Susu. Thank you.